Du Leffe, mm. igår så sköt jag en hare på 100 meter med en bössa. Det var tur att haren inte sköt först då. Min far, han har tre rostiga cyklar kvar. En röd, en gul och en som är utan hjul. Min far, han har tre trasiga bilar kvar. En Saab, en Vass som man har till dass. Och tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten. Min far, han har tre smutsiga tröjor kvar. En brun, en blå och en som kan vara grå. Min far, han har tre tjusiga potter kvar. En grön, en vit och en som är full med smör. Och tre slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten, slag i takten, tre slag i takten, tre slag i takten Min far, han har tre travande hästar kvar Ett sto, en hingst och fölet så kommer blixt Min far, han har tre busiga ungar kvar En sur, en glad och en som är lilla jag Och i takten, tre slag i takten, träslaget, takten, i takten, träslaget, takten, i takten, träslaget